No se hagan los gorditos, vamos, colaborando. El sombrero ya se va, no se vaya, por favor, por favor, no se vayan, no me arruine la esto es gratis, ya lo ven. No se espere que desee. Si no tiene, no se rasgue que le estoy hablando a usted. No se vaya, esté sequiendo es una falta de respeto. Si no tiene, no hay problema. Yo le invito hasta una cena. Puede usted colaborar con lo que pueda jugar. Con monedas, con billetes, con sonrisas, me igual. Me considero un pibe teatrero. Tiene función en la calle porque soy callejero. Me gustaría recorrer el mundo entero coleccionando sonrisas a modo de dinero. Es lo que más deseo, por eso me elevo. Viendo sonreír a los niños, a los abuelos, a los que viven en la calle, a los que salen del trabajo, a los que están disfrutando para distraerse un rato. A las madres solteras, a las madres casadas y a las futuras madres embarazadas. A las chicas de minifaldas infartantes que hacen que los fanáticos religiosos se me espanten. A los que de casualidad se quedaron porque sus ojos hoy en se entraron. A todos los vagabundos itinerantes que me contagian para poder seguir en la calle con el arte. A todas las trabajadoras de la calle, no especifico, no hacen falta detalles a los vendedores de helado y de cerveza, a los artesanos que están siempre de la cabeza, a los comerciantes con muy buena onda que no llaman a la policía o que la ley lo disponga, y a todos los demás que estén aquí presentes oyendo el monólogo del irán en este demente. Bueno, bueno, Fideo, ¿qué dice? No, no se vaya, por favor, por favor, no se vaya, no me arruine la función, esto es gratis, ya lo ven. Doncs sí, gratuïta com no és la justícia encausada, són 44 i a mi personalment m'agradaria parlar de la xarxa d'albergs i refugis cooperatius i autogestionats, però ja veus, estem encara a Ràdio 77 i agraïdes estem d'aquesta constatació del nostre pas a la desobediència i és que Ràdio MS i Rereguarda en Moviment o alerta solidària han estat formes d'autoorganització que hem interpretat en aquesta península i que cap a aquella xarxa integral mallorquina o cap a Transitant o cap a contrainfo.cat o cap al 9 de 3 de jurídica de la cooperativa integral catalana o cap als familiars i acompanyants de la caravana per a per 43 o a Juanito Piquete o a la Coordinadora Llibertària de Mallorca o a la Federació Anarquista de Catalunya els hi podríem bé donar amb aquest darrer vídeo que ens heu enviat els 3 anys que com bé diem ens hem estat solidaritzant i ens hem trobat i... Sí, però hi ha un contrainfos que es ve de... fica sis notícies més, no? És a dir, que la infoxicació avui a diari pot ser molt quotidiana entre nosaltres i podem seguir, de fet, encara hi estem eh, a la distància i aquesta pot ser sí una forma de lluitar a llarg plaç. Per això de les ràdios lliures, no? la vostra veu en aquest vídeo engresca a seguir comunicant-se, a seguir trobant aquesta manera de, de vèncer el tedi i de donar-nos una mica de temps per parlar de poesia. Una falta de respeto, si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena, puede usted colaborar con lo que pueda jugar, con monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual, el sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, por favor, no se vaya, no me arruine la función, esto es gratis, ya lo ve, no se tiene que desee, si no tiene, no se se rasgue que le estoy hablando a usted No se vaya, estése quieto, es una falta de respeto Si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena Puede usted colaborar con lo que pueda jugar Con monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual Al curs acadèmic 2011-2012 neix l'Assemblea UIC. Apareix en un any en què la gent recupera les places per organitzar-se en assemblea i actuar directament sobre els assumptes que l'afecten. Després de diverses accions, l'Assemblea recupera la combativitat dins un campus universitari passiu des de 2008, any de les lluites contra el Pla Bologna. S'aconsegueix dur a terme tres exitoses vagues durant l'any, dues d'elles amb ocupació prèvia d'un edifici els piquets informatius i les barricades es consolidaren aquell curs dins la UIP, recuperant així l'eina de lluita per excel·lència de les classes populars, la vaga. A més, amb la intenció de solidaritzar-se amb els centres educatius enllaçats pel català, campanya que el govern tracta de reprimir amb l'autoritària llei de símbols, l'Assemblea UIP penjà a la façana de la Conselleria d'Educació un llaç quadribarrat. Començava així la nostra relació amb la Conselleria. El 22 de maig de 2012 es convoca vaga educativa a tot l'estat, però no fou secundada pels sindicats de les Balears. L'assemblea UIP va aprofitar la vinentesa per entrar a la Conselleria d'Educació amb la intenció de romandre-hi fins a entregar les reivindicacions que portàvem exigint tot l'any, amb un caire pacífic però combatiu, animades per les pròpies treballadores de les plantes inferiors, fórem al quart pis on es trobava el despatx del llavors conseller d'Educació, Rafael Bosch. Quan arribàrem a dalt, on es troben els càrrecs electes a dit per la pròpia consellera, aconseguirem entrar al despatx, però Bosch no hi era. Allà de dins es varen viure moments de tensió, fins al punt que un estudiant fou agredit per la cap de gabinet del conseller, Ana Maria Rodríguez. Una vegada reduïrem l'agressora, per tractar de calmar la situació, sortirem del despatx per seure a fora i fer resistència pacífica davant l'imminent desallotjament policial. Una vegada ens expulsaren de la conselleria, fòrem retingudes i identificades. L'endemà, la nostra acció va obrir gran part dels informatius, tant locals com autonòmics, però no d'una manera neutral i amb voluntat informativa, sinó per assenyalar-los com violentes. Ens acusaven d'haver agredit a Ana Maria Rodríguez. La maquinària mediàtica que donava veu a les mentides de la classe política ens sobrepassava fins al punt de fer-nos dubtar de la nostra acció. Les nostres familiars i amigues ens recriminaven la nostra actitud. Estaven desorientades, enfonsades, preocupades però en recuperàrem, en reafirmàrem la nostra acció i, sobretot, en les nostres reivindicacions. Entenguérem que tot es tractava d'una campanya de criminalització mediàtica per tapar la jornada de vaga estatal. Iniciàrem una campanya contrainformativa en què denunciàrem les mentides del govern i destapàrem qui són els violents. A l'opinió pública, la truita començà a girar-se. Les institucions polítiques no volien perdonar la nostra actitud agosarada. Per elles és inacceptable la protesta fora de les vies autoritzades, les domesticades és inacceptable l'empoderament i l'acció directa sense intermediàries. La nostra protesta havia de ser castigada. Una setmana després, sis de nosaltres foren detingudes unes hores. Passades unes setmanes començaren a arribar-nos una, dues, 3. Fins a una quarantena de multes administratives d'entre 1.000 euros i 3.000 euros. La delegació de govern, capitanejada per José María Rodríguez, usava la seva capacitat de repressió econòmica contra nosaltres. Dos mesos després, Rodríguez dimitiria per ser relacionat amb la trama corrupta de la Gürtel. Però aquestes multes no prosperarien. Entraven en suspensió. Ens citaven a judici per la via penal ens demanaven entre 4 mesos i un any de presó per cadascuna de nosaltres, per desordres públics, coaccions i a les 6 detingudes per agressions a la cap de gabinet de Bosch. Aconseguiren desactivar la nostra lluita per una educació pública, gratuïta i en català. Ara ens tocava sensibilitzar a la societat sobre el nostre cas, a més d'aconseguir diners per fer front a les despeses judicials. Paral·lelament a la nostra lluita, s'anaven forjant d'altres dins la comunitat educativa. El juny de 2012 neix la plataforma Crida, una assemblea que, de mica en mica, va anar creixent i arribant a tots els racons de la nostra illa. Adoptant el color verd de les lluites en defensa de l'educació arreu de l'Estat, va aconseguir que no hi hagués un sol centre educatiu sense la camiseta verda. Va saber engrescar a docents, alumnes i famílies a fer feina juntes, tal i com demostraren amb les tancades als centres escolars. A part, amenaçades per la pretensió d'implantar el TIL als centres i cansades de vagues d'un sol dia, sense resultats, entre els docents s'escampa una idea. Una vaga que es fa per guanyar-la. L'estiu de 2013 neix l'Assemblea de Docents i comença una activitat frenètica per convèncer la resta de professores que necessitàvem anar a la vaga indefinida. Mentre els sindicats s'ho miraven, les docents s'autoorganitzaren per tal de fer créixer el moviment. Aconseguiren engrescar a la gran majoria de les seves companyes. Convocaren una vaga indefinida per si soles. Els sindicats no pogueren fer res més que sumar-se. La vaga indefinida va durar tres setmanes, la més important de la història de la nostra terra. Una vaga recolzada per les alumnes, que també participaren fent piquets, i amb la solidaritat de les famílies que buidaren les aules no portant-hi a les més petites. El 29 de setembre de 2013, una marea verda de més de 100.000 persones inundava ciutat per recolzar les docents. S'estava escrivint la història. Mesos més tard, les docents varen vèncer. El til fou anul·lat per no haver estat consensuat amb la comunitat educativa. Nosaltres deixàrem de ser l'Assemblea WIP per convertir-nos en les encausades Conselleria. Necessitàvem una campanya, un lema que involucràs a tota la comunitat educativa. Necessitàvem fer una acció viral aprofitant la gran onada social en defensa de l'educació pública. La campanya Jo també hi hauria entrat fou tot un èxit de participació. Recollirem la solidaritat d'una norantena d'organitzacions de diverses ideologies i camps de lluita, fins i tot en recolzaren des de l'altra banda del Mediterrani, Astúries, Castella, Andalusia, el Principat, el País Valencià, etc. També les persones anònimes foren molt importants. Aconseguiren emplenar les xarxes socials de fotografies amb el lema docents, estudiants, famílies, treballadores, artistes, escriptores, dibuixants, músics, catedràtiques... Ara tothom ens coneixia i recolzava. Havíem acabat de girar la truita. Ja estava tot enllestit per al judici farsa. Tots els testimonis o bé eren policies o bé tenien alguna relació de confiança directa o indirecta amb el Partit Popular. Una jutgessa de l'Opus Dei, un fiscal i un advocat de la comunitat autònoma preparats per cercar una esceneria, on les encausades eren violentes i radicals. Tres dies va durar el judici, on el carrer es va mostrar un emotiu recolzament solidari, concentració davant els jutjats, mostres de suport i un moment prou significatiu. L'encontre als mateixos jutjats de dues generacions de represaliades. Les encosades Conselleria, amb Isabel Antic, filla d'un regidor republicà cremat viu durant la repressió franquista del 1936. Isabel havia anat a reclamar justícia i es va trobar en la nostra solidaritat. Cridàrem juntes, no passarà. La sentència va trigar en arribar. Aquesta tota basada en conjectures, mentides i fets no provats, ens imposava una pena de 4 mesos de presó commutable per una pena multa a raó de 3 euros diaris durant 8 mesos. I a 5 de nosaltres se'ns condemnava per lesions a Ana Maria Rodríguez. Se'ns exigia, en total, 32.000 euros. L'Audiència Provincial de Palma ratificà la sentència. Es reafirmava així la multa que inicià tot el procés imposada per la delegació de govern de José María Rodríguez. L'aparell judicial agafava el testimoni de les institucions polítiques per rematar la feina. Però nosaltres no ens sentim culpables. Nosaltres ens sentim recolzades per la comunitat educativa, la verdadera veu legítima en matèria d'ensenyament. Entenem que la condemna respon a interessos polítics. Som un cap de turc aquesta legislatura ha estat marcada per l'estil autoritari d'un mal govern del PP, encapçalat pel propi Bauzà, que no ha aturat d'imposar les seves polítiques en matèria educativa sense diàleg ni consens. Però aquesta legislatura també ha estat marcada per un moviment educatiu que han xerxat docents, estudiants, famílies i societat en general, generant una resposta conjunta que ha posat contra les cordes el mal govern. S'ha estès la desobediència. Professores i directores es negaren a aplicar els plans de la conselleria, Estudiants organitzaren vagues i piquets, famílies buidaren les aules solidàriament i fins i tot s'han produït vagues de fam. Com a resposta, el mal govern utilitza totes les seves eines en forma de repressió. Tracta d'expulsar professores i directores, d'imposar multes a estudiants i de reprimir la llibertat d'expressió dels centres amb lleis autoritàries. Nosaltres deim basta. Això no és democràcia. La democràcia parteix del diàleg i del consens. Fa anys que no s'escolta la comunitat educativa i que se li empola mesures a base de decret llei. Per això les acusades conselleria també escollim el camí de la desobediència. No catarem aquesta sentència política, no pagarem les multes, no validem cap govern que no cati la voluntat de la comunitat educativa. Fem una crida a la comunitat educativa perquè mantengui la seva actitud desobedient. L'única veu legítima sou vosaltres, docents, alumnes i famílies Seguiu plantant cara, seguiu sense acatar. Sols així podrem canviar les coses. Jo també hi hauria entrat. Desobeïm. No acatam. benvingudes al Contrainfo 103. Avui, 21 de maig de 2015, quan fa tot just dos dies que s'ha celebrat la vaga de totes. Des d'aquí encoratgem a les dones i també als homes a acabar amb aquest patriarcat aberrant. Passem a les notícies. Caravana Yotzinapa. El passat 8 de maig a Barcelona es va acollir la caravana de familiars dels desapareguts de Yotzinapa, Mèxic. Durant la visita es van realitzar rodes de prensa y una manifestación. Os mostrem un recull dels actes. Nosotros estamos buscando a 43 compañeros, porque sabemos que el Estado mexicano se los llevó, porque vimos a la policía subirlos a las patrullas, y porque sabemos que no nos subieron a todos porque no cupimos en las patrullas. Eso tiene que entender la, sociedad, la gente que nos ve. No es una lucha cualquiera. Creemos que un padre de familia, si, ven que, si ve que están agrediendo a su hijo, lo va a defender. Hasta en las telenovelas, y en las películas, de todo tipo lo vemos, cabrón. Si ahí nos conmueve una escena de ese tipo, pues esto es la realidad. 41. ustedes se organizan para erradicar las causas que generan toda esta serie de, pues sí, de, atrocidades, es también como si estuvieran luchando por Ayotzinapa. Los derechos no se mendigan, no van, no se exigen, Los derechos, en tanto derechos, se toman, se ejercen. Y en esa lógica es que decimos que estamos buscando encontrarnos con ustedes para construir garantías reales de no repetición. Más allá de salir a las calles, formar parte de este gran movimiento que no ha cuestionado nada más el problema de Ayotzinapa, que cuestiona el problema en su conjunto. Nosotros estamos en pie de lucha, nosotros exigimos el gobierno que nos entregue nuestro hijo, porque ya, ya, es, ya es mucho lo que nos ha estado haciendo en, en México, porque en México no hay justicia para un pobre, para los campesinos, no hay justicia ahí. Solamente para los empresarios, para los ricos, para... Eso sí hay, justicia para ellos. Exigimos el gobierno porque sabemos que, él los llevó. Muchos hermanos de este país extienden la mano. Podemos más. Desnonament de Ciudad Meridiana. El pasado 8 de maig, els veïns de Ciutat Meridiana es van manifestar per tota l'avinguda fins a Fabra i Puig, expressant la seva oposició als desnonaments, els quals afecten especialment al districte de Nou Barris. Des de l'Associació de Veïns volem efectuar les següents consideracions. Un, la justícia s'està recolzant en els Mossos d'Esquadra que han decidit actuar sense escrúpul algun en nom de l'obediència deguda en aquests desnonaments oberts. Aquestes gens intervenen com a jutges, fiscals i butxins acompanyats del procurador i del manyà. Les institucions han decidit abandonar el districte, i especialment a Ciutat Meridiana. Ells són els que signen el protocol sobre desnonaments i no n'han donat avís i i ni han donat avís ni s'han pronunciat enfront del canvi realitzat en els protocols, deixant-nos en la més absoluta indefensió enfront dels ordres judicials. Els serveis socials de Nou Barris estan lluny d'actuar com diu el senyor Trias en els seus discursos, mentre que l'alcalde assegura que totes les seves persones desnonades tenen allotjament fins a trobar-los un habitatge de lloguer social, els serveis socials pressionen perquè la deixin el més aviat possible, limitant el temps d'estada entre 3 dies i una setmana, oferint-los com a sortida un xec de 250 euros perquè busquin pis de lloguer no públic a persones que manquen de contracte laboral. 4. El problema no és, no és tant l'ocupació, sinó en la precarietat laboral. Aquestes famílies que ja han estat desnonades anteriorment dels seus habitatges i a les quals se'ls obliga a ocupar, que reben ajuda, són alguns casos o bé guanyen alguns euros recollint ferralla o altres treballs d'emigrants i sense cap seguretat es comprometen a pagar un lloguer acorde als seus ingressos econòmics. Per tot això, ja acabo, l'Associació de Veïns exigeix a l'administració i a tots els partits la suspensió del nou protocol per a desnonaments d'ocupacions i la creació d'un nou pacte amb les entitats del barri, l'administració i la justícia. Als serveis socials demanem el cessament de les pressions als desnonats per abandonar els hostals i als Mossos d'Esquadra el cessament de les activitats repressives i racistes contra les nostres veïnes. És un comunicat de l'Assemblea de, de Desnonats i voldríem saber eh, l'opinió d'Esquerra Republicana. doncs és la cinquena edició del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. Estem aquí a Casa de la Muntanya. Ara mateix fem projecció sincronitzada al mateix temps del documental Yes We Fuck. Bueno, ja estem, la valoració que estem fent de moment és bastant positiva. No? Molta gent, molta gent, molt d'interès, la gent ve també preparada de ah, jo vull veure això i això, i que això també és xulo, no? que s'han mirat el programa... La gent s'ha llegit la programació, sí. és important. Sí, sí. Trabajos destacaries? No. Pues fundamentalmente la película de Chris Marker, el de Astravistas, pero... Y luego también me ha sorprendido el de ayer de La revolución no puede no, no es una cosa seria de los italianos. Festival Cinemarquista lo que te es que intenta combinar una miqueta la parte artística, la parte política y la parte de difusión no? de, de que son las mitjans de, comunicación y al material audiovisual considerat anarquista, eh, anticapitalista, antiautoritari, feminista... Cinema anarquista? Sí, jo crec que sí que n'hi ha. O sigui, fer servir la, les eines per intentar transmetre una ideologia. El com les fem servir és el que també entra dins del que considero com el cinema anarquista. Els circuits, les formes, sobretot el tema de parlar molt amb la gent que estàs fent tota la producció per, per intentar que no estiguin aquestes jerarquies tan marcades dins del món del cinema nosaltres tenim tres criteris de selecció que es definirien una miqueta en què el, el material que considerem interessant per projectar ha de ser una, o fet per una persona... Gent anarquista, o, gent anarquista, o llibertària, o que tingui un contingut anarquista o llibertari, o que estigui fet anarquicament, és a dir, que trenqui no, amb l'esquema narratiu eh, clàssic, sí. Ah. no? que tingui, sí, sí. sigui creatiu i que sigui el més sí, que friqui possible. No? Construir <laughs> històries o exposar el que seria continguts diversos no? Mm. a través d'altres bueno, de, de, formes de, de difusió i altres formes de, de rebre no? també aquest material. ¿Qué has venido, qué habéis venido a ver? aparte. Yo soy Basel, el director de del documental Azúcar aparte que se va a proyectar ahora. Vale, ¿y qué nos puedes contar de esta película? La película trata sobre las mujeres que casan para unos días a cambio de dinero Es un tipo de prostitución, pero prostitución dentro de la ley y dentro del margen de la religión. Ya para acabar, ¿quién, sería el documental o la película? que que recomanaríeu per aquest any? Jo em quedo en Yes We Fuck, perquè crec que, que, bueno, que toca diverses, no? diverses, diversos temes que a mi m'ha fet pensar molt, també. Ah. Doncs jo, difícil. Jo potser em debatria amb l'última pel·lícula que projectarem avui dissabte, que és una pel·lícula que té un nom bastant difícil de pronunciar, que és Hint Terror, que és una pel·lícula que ha sigut feta a Suècia de forma autogestionada i combina diversa temàtica. Està feta una mica amb clau d'humor, de fet és una espècie de musical zombi. Ingovernables també. Ingovernables que ha sigut una mica la, l'estrella audiovisual des de fa... O sigui, al marge de les opinions que puguem tenir, pues, considerem que la feina que ha fet aquesta persona s'havia pues, d'exposar de, no?, en aquesta edició del festival. Aquesta setmana han començat a arribar les cartes que dicten l'entrada a presó de les encausades pels fets del Parlament. Sabem que hi ha en marxa una campanya per l'indult. Des del Contrainfos estarem atents i de nou ho diem ben fort. Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. Operació Aranya 3. Aquesta setmana també s'ha sabut l'arrest de 19 persones, tres d'elles a Barcelona, per difondre acudits banalitzant actes terroristes o desitjant la mort de polítics, jutges i empresaris. Des d'aquest medi no revelarem el que estem pensant en aquest moment. Recordem que segueixen encausades companyes anarquistes de l'operació Pinyata i Pandora i aquesta setmana s'ha sapigut l'autopresó de les companyes de l'operació Pinyata concretament, les quals seguien en presó provisional eh, acusades de pertany a organització terrorista, danys i tendència il·lícita d'armes per ús terrorista. Des d'aquí el nostre suport i estarem pendents de convocatòries o nova informació. La vaga de Movistar continua i es va radicalitzar el passat 9 de maig amb l'ocupació de la seu de Telefònica a plaça Catalunya. A partir del 2 de juny es sumen els treballadors de Telefònica a la vaga. Veiem un fragment d'una assemblea dels vaguistes. A ver, no está la cosa para bromas, que estaba muy tensa, ¿vale? La reunión. Procedo a leer el documento. 9 de mayo de 2015. Telefónica se compromete a mantener una reunión con hasta tres representantes del colectivo de trabajadores en huelga este lunes 11 de mayo a las 20 horas en las dependencias de Telefónica. La agenda de esta reunión versará sobre los siguientes asuntos. Modificación de las condiciones contractuales y económicas del contrato de bucle. Contratación. Salario mínimo para el sector. Garantías de no represión. Oh. Bueno, y detrás los firmantes, ¿vale? Que todavía están... Ha sortit a les xarxes el tràiler del cas d'Ester Quintana eh, sobre el documental que es va realitzar, que es presentarà el 3 de setembre. Endavant, tràiler. Vaig girar, vaig mirar cap allà i vaig, vaig sentir el, el cop i la, la detonació. Lluís, Lluís, m'han donat i, penso que no, que no tinc l'ull, no? que no tinc ull, que com ho tinc, no? I em va mirar i em va dir, sí, Era una persona que le habían destrozado la vida y al que la administración, la Generalitat, la había dejado tirada. Tirada. Me, admiró mucho además que no tenía ningún resentimiento, ¿no? Que lo único que quiere es que se esclarezcan los hechos y ya está, ¿no? Y que se impida, y desde luego, impedir que esto vuelva, vuelva a pasar. Se hizo una primera asamblea, se explicó la situación, se explicó cómo estaba Esther y qué íbamos a hacer. Se ha desde desde la par, eso artística, creativa, amistosa, no?, per dir-ho d'alguna manera. Em van preguntar a mi, Esther, nosaltres ens estem organitzant perquè això que t'ha passat no torni a passar, no? I jo els hi vaig dir el que faci falta i més. Esther Quintana, no estàs sola! Hem decidit que no pararem fins que es prohibeixin aquests tipus de projectils. Estem aquí per l'Esther, però també estem aquí pels nostres fills pels nostres amics i pels nostres pares, perquè a qualsevol li podia haver passat. No podem tenir por, perquè si tenim por hem perdut la batalla definitivament, si és que això és una batalla, que preferiria que no ho fos. Estem parlant del dret a la mutilació legal. Hem après a conviure amb el fet de que ens falti un ull, amb tot el que això implica a la nostra vida quotidiana. M'intento poner en su lugar Y me imagino el desamparo que debes sentir cuando se supone que los que te tienen que proteger són els que te ataquen, no? No es dispara en tota l'operació cap projectil de goma, cap pilota de goma. Si jo vaig a protestar que no sóc violenta, que sóc pacífica, per què m'han de reprimir? Diem la veritat, tenim raó, tenim dret a exigir justícia, no estem d'acord en com s'està gestionant aquest cas, no estem d'acord en que no hi hagi un control per part de les institucions de lo que és els estaments policials i anirem fins al final. Fins aquí Dignitat Rebel en contrainfos i en causades, salut i anarquia. Salut i...